الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ورسول الله وبعد ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake kasancewa tare da ku a wannan mako a kuma wannan rana ta asabar tara ga watan sha'aban na shekara ta dubu da da dari hudu biyar bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ta zo daidai da bakwai ga watan Yuni na shekara ta dubu biyu da sha hudu. a yau ma dai ga mu cikin wani sabon shirin na fitar rahama shirin da kan amsa tambayoyin da ko masu sauraro ko kan aiko ta kan lambobin wayan nan da aka saba wato takwas biyar-biyar-biyar hudu-hudu-hudu daya uku wato takwas biyar biyar hudu hudu hudu daya uku ko kuma sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu wato sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma dai cikin sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar wato sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma dai cikin adireshin mu na imel a fatorahma at yahoo.com ko kuma ta shafin nan namu na fatorahma da ke dandalin sada zumunta na facebook a yi ma dai ga mu tare da shi malami a dr sheik muhammad Muhammad Sani Umari Jalemo babban malami a tsangayin nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da kenan Kano domin amsa tambayoyin da kuma sauraron za ku aiko kuma sunana na Idris Hassan wanda zan kasance tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu akramakallah bismillah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in bayan haka yan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai wata magana الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يأتكي اللتاف نساء الداء والدواء كوكما الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أتكي ما لم يكيتي من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات فينبغي أن يكون بواب نفسه على هذه الأبواب الأربعة يلازم الرباط على ثبورها فمنها يدخل العدو فيجوس خلال الديار ويتبر ما على تتبيرا وأكثر ما تدخل المعاصي أو ما تدخل المعاصي على العبد من هذه الأبواب الأربعة ما لأيكي تشوى أقول وسأبوه وقداه إذا متن يتألي سوء يتألى الدين انسى أبنا فرقوا اللحظات وتو أبن ديشا في قننسى أبنا بيو الخطرات أبن ديشا في تنان انسى abu na uku abin da ya shafi maganganunsa abu na hudu abin da ya shafi faɗi tashinsa wato motsinsa malam yace fa yanbaghi an yakuna bawwaba nafsihi ala hadhihi al-abwab al-arba'a ya kamata kowane mutum ya zama shine mai yi wa kansa gadi a waɗannan kofofi guda hudu yulazimu ribata ala suguriha ya zama mai dako akan kafofin waɗannan abubuwa guda hudu faminha yadkhulu ado, ta waɗannan ƙofofi ne maki yake samun shigowa fa yajusu khilal ad-diyar yayi ta kai kawo yayi ta ainihin kukkutsawa a cikin gidaddaji wa yutabbiru ma ala tatbira ya rushe wa mutum duk wani abu da ya gina sannan ya ci gaba da cewa wa aksaru ma tadkhulu al-ma'asi ya alal abd min hadhihi al arbaa da dama saban Allah kangarewa yana samun mutum ne ta waɗannan ƙofofi guda hudu waɗannan ƙofofi guda hudu ƙofofi ne waɗanda suke masu hatsari wanda Allah ta'ala ma da kansa yake cewa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula wala takfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula Allah ya ce wala takfu ma laysa laka bihi ilm kada ka bi abinda baka da ilimi tattare da shi inna sama wal basara wal fu'ada lalle ka sani da ji da gani da zuciya kullu ula'ika kana anhu mas'ula dukkanin waɗannan abubuwa abin tambaya ne game da su kowane abu daga cikin waɗannan abubuwa Allah ta'ala zai tsare mutum ya yi masa tambayoyi akan su a ranar gobe kiyama mana yake cewa waɗannan abubuwa guda hudu da ganin mutum da tunaninsa da maganarsa da ainihin eh, motsinsa kofofi ne wanda ta nan ne shaidan yake shigowa mutum saboda haka ya kamata mutum kai ya wajaba ga mutum har ko da yaushe ya zamo mai gadin waɗannan kofofi kada ya kuskura ya ba da dama ko wata kafa da shiga shaidan har da zai shigo ya lalata masa addininsa ya lalata masa rayuwarsa ya lalata masa alakarsa da ubangijinsa ya lalata masa makomarsa ta ƙarshe ita ce lahira abu na farko wanda eh, imam ibn al-qayyim anan ya faɗa shine al-lahazat al-lahazat shine abin da ya shafi gani gani na mutum ya kamata mutum da Allah ta'ala ya bashi ni'imar gani gani ni'ima ce alam da ja'allahu aynai ce ba musa wa dan adam idanuwa guda biyu ba haka dan adam yana da buƙatar ido wanda da su ne zai ga zai ga abubuwa to wannan gani ko wannan ni'ima da Allah ta'ala ya ba wa dan adam ya kamata ko da yaushe ya kokarin kiyaye ta kuma ya sani ko ce da idan yayi sake ta nan shedan zai shigo ya ruguza masa rayuwarsa ya tabbata abin da zai gani da idanuwansa abu ne da Allah ta'ala ya yarje masa ya gani abu ne da zai ƙara ƙarfafa dangantakarsa da ubangijinsa abu ne da zai sa masa fahimtar wato Allah ta'ala da gane matsayinsa da girmansa kuma bauta masa shi yasa Allah ta'ala ya ce wa ɗan adam ya yi duba cikin sararin samaniya da ƙasa da abin da Allah ta'ala ya halitta domin ta ƙarƙashin wannan duba ne zai fahimci girman ubangiji zai gane ikon ubangiji imaninsa zai ƙara ƙarfafa Allah ta'ala ya ce awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqa Allahu min shay'in wa ana asa an yakuna qad a juluhu. fa bi ba hadithin ba'dahu yu'minun nace awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard ashe ba ku ga ba ku ga ainihin abu da Allah ta'ala ya mallaka mallakar ubangiji ta'ala a sammai da ƙasa ba halittu manya manya da Allah ta'ala ya zuba a samarin samaniya da waɗanda ya girka a cikin farfajiyar ƙasa ba ku kalli waɗannan ba wa ma khalaqa Allahu min shay' da kowane abu da Allah ta'ala ya halitta ba ku yi duba cikin halittun ubangiji ba to kaga ashe ubangiji ta'ala ya buƙaci ɗan adam ya yi amfani da ganinsa na yi masa ni'imar gani wajen ya ainihin hararo abinda zai ƙara masa san Allah a cikin zuciyarsa abinda zai ƙara masa jin tsoron Allah abinda zai ƙara masa san Allah ya kalli ni'imomin da ubangiji ta'ala ya yi ya ainihin zagaye shi da shi ta ko'ina da sama da ƙasa da abin da ke kewaye da shi gaba daya wajen ta'ala ya yi shi ne saboda amfaninsa ya hore masa wato waɗannan abubuwa ubangiji ta'ala ya halittar masa abin da ke sama usakara lakum ma fi samawati wa ma fi al jami'an min ubangiji ta'ala ya hore wa dan adam abin da yake sammai da abin da yake ƙasa gaba daya domin amfaninsa wanda zai khalaqa lakum ma fi samai wa ma fi samai wa ma fi ubangiji shine wanda ya halitta ya halitta dan ku abinda yake cikin sama da abinda yake cikin ƙasa to shi kaga ido da ubangiji ta ya ba wa ɗan adam ni'ima ce babba amma kuma idan ɗan adam yayi wasa to ta wannan hanya ce kuma shi dan zai iya halaka ɗan adam zai biyo masa kuma ta hanyar nuna masa abin da zai kai shi ga halaka lokacin da zai amfani da ganinsa a inda bai dace ba kamar mutumin da zai amfani da wannan ni'ima da Allah ta'ala ya yi masa wajen ya rika ganin tsiraici misali ko ya rika amfani da ganin da Allah ta'ala ya yi masa wajen ya rika karanta abubuwa marasa kyau abubuwan da ba za su kara masa san Allah ba ba za su kara masa san ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ba ba za su kara masa kyawawan ɗabi'u ba ya rika karanta littattafai marasa kyau littattafai na batsa littattafai na fitsara littattafai na rashin kunya kaga anan dan ya biyo masa ta wannan kafa ta wannan ni'ima da ubangiji ta Allah ya masa shine gani ya jefa shi cikin halaka sauraka shi wannan ita wannan ni'ima da ubangiji ta Allah ya wadan adam ta gani abin da yake wajibi shine mutum ya amfani da ita gurin da Allah ta'ala ya ce ya amfani da ita ya amfani da ita cikin abin da zai kara masa yarda Allah babu laifi ya amfani da ita fil mubah abin da yake halal ne ya je ya ga wurare masu kyan wato masu kyawo masu ban sha'awa masu ƙaye ya je ya ga furanni ya ga shuke-shuke ya ga wasu halittu masu kyau da Allah ta'ala wanda babu laifi ya je ya tsaya gaban wani teku ko gaban wani ruwa ya ga yadda yake gudana yadda yake gudu wannan abu ne mai kyau ya je ya ga wasu abubuwa da aka yi na rayuwa waɗanda da can babu su yanzu aka samar da su aka same su wannan duk babu kyau abinda abinda abinda ake cewa bude ido yawon bude ido tun har dai za a je a ga abin da yake mubah ne abin da yake halal ne wannan babu laifi to amma aka aka aka mayar da wato amfanin idan da ganin da Allah ta'ala ya ba wa dan adam ya zama na kawai wannan ake yi to nan ma kuma an yi ba daidai ba kada ya zama na kawai Allah ta'ala ya baka idanuwa wanda Allah ta ce alam da ja'alahu aynay idanuwan da Allah ta'ala ya baka ya zama na baka yin abin da zai kara maka sanin Allah da sanin sifofinsa da sunayensa da ya gadon maka da tsoronsa a cikin zuciya ya zama na kai dai kawai sai dai ka ga abin da zai sa ka kai na shaɗi kawai wannan shi kawai za ka yi da wannan ni'imar da Allah ya maka to nan akwai gazawa akwai kuskure to ballantana kuma ka tsallake wannan har ka kai ga abin da Allah ta'ala ya haramta ka kai ga kallon abin da Ubangiji ta'ala ce kada ka kalla to ka sani ubangiji ta'ala anan zai kama ka da butulce wa ni'imarsa ni'imar gani da ya maka kuma ka sani anan shedan yayi amfani da wannan kafa ya jefa ka cikin wani tarko na halaka to shine wannan ita ce ɗaya daga cikin kofofi da ibn qayyim ya ambata kofa ta biyu ita ce cewar khatarat wato da tunani zuciya da Allah ta'ala ya ba wa dan adam da ƙwaƙwalwa da ya hore masa ya ba shi dama cewa ya yi tunani ya yi tunanin abin da yake zai ƙara kusanta shi da Allah ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya sifanta muminai masu imani ya ce allazi ne yaskuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ya yatafakkaruna fi sifar samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar Allah ta'ala ce masu hankali su ne waɗanda suke tuna Allah qiyaman wa qu'udan suke ambatan shi suna tuna shi a tsaye suke ko a zaune suke ko a kishin gida suke wato a kwance wa ya tafakkaru na fi halkar samawati wal ard lati kuma suna tunani dangane da halittar sammai da ƙasa wato kwakwalwar da Allah ta'ala ya musu da zuciyar da ya ba su suna tunani a kan abin da yake wato halitta ce da Allah ta'ala ya a sama da wacce ya a ƙasa wannan ya ƙara sa musu jin girman Allah a cikin zuciyarsu sai rabbana ma khalaqta hadha batil ya Allah ubangijinmu baka halicci wannan ba hatsilan dan barna ba wato baka halicce su haka kawai ba ba tare da wata hikima ba faƙina azaban nar don haka ka tsare mu daga azabar wuta to wannan shine abin da yake wajibi dangane da wannan ni'ima da ubangiji ta halaye yawan ɗan adam na tunani na zuciya da ya bashi ya yi tunani to idan ya ainihin ya kasance yana tunani da zuciyarsa akan abin da yake ba mai kyau ba to ya sani cewa shedan ne ya sadado ta wannan ƙofa ki ƙoƙarin halaka shi sauraka ta zama ce zama tunani wata kofa ce da ita ma shaidan yakan yi wa mutane wasu wasi ya halaka su wanda ita ce kofar da ya fara yi wa wato annabi adam salam amfani da ita wajen yaga cewa ya fitar da shi daga ni'imar da Allah ta'ala ya ba shi yasa Allah ta'ala ce fa waswasa lahum ash-shaytan yubdi lahum ma wuriya anhuma min sawatihim wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajarati illa an takuna malakayni aw takuna min al-khalidin wa qasamahuma inni lakuma la min an-nasihin fadallahuma bi ghurur Allah ta'ala ya ce to haka shedan yayi musu wasi fa wasu lahum ash-shaytan ta haka duk abin da ya faru a cikin kissar tsakanin annabi Adam da shedan ta hanyar wasu wasi ne Baban wai ya fito ga dangadan a matsayin shedanin sa ba ya tsaya gaban Adam ya gaya masa duk maganar da ya gaya masa a annabi Adam ba zai ji wannan ba domin Allah ta'ala ya gaya masa cewa shaidan aduwun ne Na haza a laka wa li zawjik fala yukhrijannaka min al-jannati fatashqa Allah ya gaya wa annabi Adam wannan ce wannan makiyanka ne da kai da matarsa kan ku kuskura ku yadda ya fitar da ku daga aljanna za ku wahala to zai yi ba shedan ya zo a matsayinsa na shedan da annabi Adam aka yi masa gargadi a kansa kuma ya saurare shi a ya biyo masa ta hanyar wasu wasi ta hanyar sake-sake a cikin zuciya ya rika saka masa ba tare da ya san cewa eh shedan ne ke saka masa abin ba shi yasa Allah ta'ala ce fa wasu wasa lahum ash-shaytan lahum ma wuri anhu wa min sawatihim duka su biyan shedan ya rika yi musu wasi. dan ya ga ya bayyana musu abin da aka rufe musu na tsarecin su wato eh, sutura da Allah ta'ala ya musu ya ga cewa sun rasa ta فقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين shi ba komai yasa wato ku ya hana ku kuci wannan ba idan kun ci za ku zama mala'iku ko ku zama cikin waɗanda za su dawwama a wannan guri dindindin to rika saka musu wannan magana a cikin zuciya hadda bullowa ta hanyar rantsuwa fa qasama huma inni lakuma la minan nasihin fadallahuma bi ghurur a ne ya jefa su ta hanyar rudinsa ya rude su har suka ce to kaga wannan hanya ta tunani ita ce hanyar farko da dan adam ya da shi dan ya amfani da ita kofar farko da shi dan ya shigo wa dan adam har ya ga ya fito da annabi adam salam daga cikin ni'imar da Allah ta'ala ya yi masa ta gidan aljanna to kuma haka zai yi ta ci gaba da amfani da wannan hanya ta sake-sake wato miyagun sake-sake a cikin zukata kamar yadda Allah ta'ala ya umarce mu mu nemi tsari da shi kula uzu rabbin nasi malikin nasi ilahin nas min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas Allah ta'ala ya umarce mu mu nemi tsari daga shedan wanda yake ya kirawo shi sharril waswasil khannas wato wanda yake mai wasu wasi mai sanya wasu wasi kuma mai boyewa wato ba fili yake fitowa ba in zai jefa wasu wasu, kabo yake ya sace alhannas wato shine wanda yake jefa wasu wasu, yana boyewa allazi waswisu fi sudurin nas wanda yake yin wasu wasu a cikin zukatan mutane min aljannati wan nas shedanin aljanu ne ko shedanin cikin mutane ne duk ana iya samun kowane daga kowane nau'i da zai sa mutum ya shiga wasu sake-sake da tunani mugun tunani to kaga wannan ita ma ni'ima ce asalinta ma wata kofa ce da dan adam ya kamata ya yi gadinta in ba haka ba shedan zai iya bullo masa nan. karshe ya jefa shi cikin halaka ya lalata masa addininsa ya lalata masa rayuwarsa ya lalata masa alakarsa da jama'a ya lalata masa alakarsa da Allah kaga wannan dole ne mutum ya tsaya ya ga cewa shi da kansa ya yi gadin wannan kofa sauran ainihin ah, kofofin guda biyu da ibn al ne ya ambata wanda su ne al-lafazat maganar da mutum zai furta da bakinsa da kuma al faɗi tashinsa ina yake zuwa ina yake zama ina yake tafiya waɗannan insha Allah lokaci na gaba za mu yi tsokaci a kansu Allah ta'ala ka ba mu dacewa amin sun amin da zan fara ɗauka wannan makon ta fito ne daga iliya sauna wanda ke cewa malam ne hukuncin mai yawan musu to musu ba wani abu bane da ake bukatarsa cikin sifofi da ubangi ta ala ya faɗa na ɗan adam wanda kuma ba wai an faɗe su ne cikin yabo ba abu ne wanda ba haka ya kamata ɗan adam zai kasance ba Allah ce wa kalar insanu aksara in jadala mutum ya kasance mai yawan musu ne annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa na lamince da aljanna na lamince aljanna ga mutumin da ya bar jayayya da musu ko da yana da gaskiya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ya wa mutumin da ya bar almira almira wa in kana muhibban ya bar jayayya ko da kuwa wanda yake yana da gaskiya sauraka jayayya iri-iri ce akwai jayayyar da mutum zai yi a kan abin da yake na gaskiya ita ma ta kasu gida biyu akwai jayayyar da mutum zai yi a kan abin da yake na gaskiya kuma shuru a kansa zai ainihin haifar da barna to anan mutum sai ya tsaya ya ga cewa ya dage an fahimce shi saboda kada a bar abin ya tafi a haka kuma ya zama barna to irin wannan shi ne abin da annabawa suka yi da mutanensu sa'in sa da mutanensu da suka yi sun yi ne akan su fahimtar da su fa cewa abin da suka zo musu da shi shine tsiransu idan har suka kuskura suka yi watsi da wannan abin sako da Allah ta'ala ya ba su tufa halaka ce muku musu don haka ne suka tsaya suka yi ta gaya wa mutanensu har mutanen suka rika cewa ya nuhu qad jadaltana fa aksarta jidalana fa atina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin shi ya nuhu ka bai jayayya da mu fa aksarta jidalana ka ta jayayya da mu fa atina bima ta'iduna to ka zo mana da abin da kake mana alkawarin zai same mu din in har da gaske ne kana cikin masu gaskiya to kaga anan sun ce kai jayayya da mu kai yawaita jayayya da mu ba wani abu ya faɗa musu ba illa gaskiyar da ya rika gaya musu su faɗa ya ce a'a su faɗa ya ce ba haka ba su faɗa ya ce ga yadda abin yake to irin wannan babu laifi a cikin ta matukar dai an san cewa ana abin nan akan abin da ake faɗa na gaskiya ne sannan kuma za ta haifar da ɗa mai ido kuma rashin ta zai iya haifar da wata barna akwai jayayya wacce za a yi ta a kan gaskiya amma kuma ba ta hanyar da ta dace ba wato ya zamana akwai kalmomi marasa daɗin faɗa marasa daɗin ji kalmomi waɗanda suke kunshe da cin mutunci suke kunshe da zagi suke kunshe da ɓaci to ko da mutum yana da gaskiya wannan jayayyar ba ta halatta ba ko da kowa kuwa yake jayayya ko yana jayayyar da kowaye ko ya fi kowa kafirci ya fi kowa zalunci matukar dai zai wato ƙunsa wani abu na rashin ladabi na rashin tsabtace harshe da kalmomi a cikin jayayyarsa to jayayyarsa nan ba ta zama mai kyau ba shi yasa Allah ta'ala ce wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahlan kada ku yi jayayya da ahlul kitab sune yahudu da nasara sai da hanyar da tafi kowace kyau bai ce ku yi jayayya da su ba da hanya mai kyau sai ya ce ku yi jayayya da su ta hanyar da tafi kowace kyau wato koda sun gaya muku ɓatacciyar magana ko ku mayar musu da kyakkyawa sannan ku yi abin cikin hikima ku yi abin cikin eh, hankali to kaga jayayya ce akan gaskiya kuma sannan ta kasance da billati hiya ahsan amma in dai za ta zama ko akan gaskiya ne ba billati hiya ahsan ba to za ta zama mai kyau ba akwai jayayya wato akan abin da yake ba gaskiya ba abinda ba gaskiya ba jayayya a kansa gaba ɗaya ta halatta ba haramun ne kuma mai yin wannan babu shakka yana jefa kansa cikin abin da ke hushin Allah ne ya dage da jayayya kan abin da ke ba gaskiya ba akwai jayayya watakila wadda za ka iya cewa tsakanin abokai ne suna yi jayayya a kan wani abu na duniya to shi kansa wannan ba abin yabo ba ne domin yana iya haifar da rashin jituwa wani lokaci sai ka zaka dan kankanin abu ana ta jayayya a kansa wanda ya faɗa wanda ya faɗa abin bai taka kara ya karya ba wani abu ma dukkaninsu su masu jayayyar ba su da wata maslaha a kansa wanda suke jayayyar saboda shi ma bai san suna yi ba kamar samari su zo na suna jayayya kan kwallo ko kan tim na 'yan kwallo wannan yana jayayya kan waɗannan waɗannan yana jayayya kan waɗancan kaga nan jayayya ce ta banza marar ma'ana marar amfani shi wanda yake jayayyar ba wani abu zai mora ba ƙarƙashin wannan jayayyar illa kawai ya ga ya ɓata wa zuciyarsa ya ɓata ransa a banza ko an gaya masa wata kalma mara daɗi sannan wanda yake jayayyar saboda shi bai ma san yana yi ba bai ma san ana yi ba sau da kaga wannan jayayyar ba ta da wani amfani ko kana da gaskiya a ciki ko ba ka da gaskiya a cikin irin wannan jayayyar ba ta da wani amfani shi yasa a cikin wato aikin hajji aka hana jayayya kowace iri ce saboda za ta iya haifar da rashin jituwa za ta iya haifar da bacin rai to kuma irin wannan guri-guri ne da aka zo aka haɗu domin a ƙara samun haɗin kai tsakanin musulmi da junansu to kuma ya zama na an buɗe wata ƙofa da za ta rushe manufar da ta sa Allah ta'ala ce a yi hajjin to shi sa Allah ta'ala ya hana jayayya wa man farada fihin alhajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wanda duk ya kulla aikin haji a cikin watannin haji to babu batsa babu fasikanci na cikin babu jayayya babu musu sauraka musu a karan kansa ba wa abu ne da ake yabo ba sai idan ya kasance a kan gaskiya kuma da hanya ta hanyar da take mafi kyau to anan ne ya zama abu mai kyau sai tambayar shamsu kundira yake cewa mallam mutumin da ya shiga makabarta shin a tsaye zai yi addu'a ko kuwa a zaune zai yi to al'asulu shi ne idan mutum ya shiga makabarta ba zama zai yi ba a tsaye zai yi a tsaye zai a tsaye ake addu'a shi yasa za ka ga a cikin alkur'ani da allah ta'ala yi maganar sallar annal sallar salama ko ga ga munafukai ko addu'ar sa gare su idan sun mutu sai ce wala taqum ala qabri wala tusalli ala ahadin minhum mata abadin su ce wala taqum ala qabrihi kada yi sallah ga ɗaya daga cikinsu da ya mutu kada kuma ka tsaya akan kabarinsa ya tsaya yi mai shi ne ya tsaya yi masa addu'a to kaga aka faɗi kalmar tsayuwa haura ita aka saba yi ba a ce wala ta jilis ala kabrihi ba sai wala ta kum ala kabrihi ko wala ta jilis inda kabrihi a ce wala ta kum ala kabrihi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam kana iza eh, dafana mayitan qama fada qama sai ya tsaya ya addu'a to wannan shine abin da aka sani ba ba tsuguna ake ba ba kuma zama ake ba sai sakon dina tal'udu yake cewa malam menene halaccin fadar bala wani hanwala zalika mina shahidina a ƙarshen suratul a cikin sallah to na cikin suratul bai inganta ba hadisin da ya zo a cikin sunan abi dawud a sunan tirmidhi hadisin abu huraira wanda ismail ibn ulayya shi ya ruwaito shi daga wani da ya kira ya ce a arabiyan wa ismail ibn umayya ya ce a arabiyan qala sami'tu abi hurairata yaqulu to arabiyan ba a san waye ba na ji wani ba kauye ya ce ya ji annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wanda ya kaza kaza to har daga ciki an baci wannan wanda ya karanta a ƙarshen suratul tini alaihi sallahu bi ahkamil hakimin ya ce bala wa ana ala zalika min shahidi wanda ya inganta shine na ƙarshen suratul qiyama alaihi zalika bi qadirin ala an yuhyi al mauta allahumma bala wanda ya inganta sai kuma wani ke cewa malam ya matsayin mazan da ba sa son yi wa matan sutura saboda matan suna aiki shin hakan ba laifi a don mace tana aiki ba nauyinta ba ya sauka daga kan mijinta ba ne ko da tana aiki tana samun kuɗi wannan kuɗinta ne amma shi ciyar da ita da shayar da ita da yi mata sutura da kula da lafiyarta duk yana nan wajibi a kansa wannan shi ne ya ba shi damar ma ya zama shi ne shugaba ce mai gida kan gida ba zai zama kan gida din ba sai ya zama yana daukan nauyin iyalansa ta waɗannan bangarori Allah ta'ala ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa mazaje suke shugabanci wato tsaye da shugabanci akan mata wato miji shine shugaba a gidansa sai Allah ta'ala ya faɗi dalilin da yasa namiji zai zama shugaba ya zama zai zama mai gida zai zama kan gida shi bi ma faddalallahu ba'dahum ala ba'd saboda abinda Allah ya fifita sashin su akan sashi da shi Allah ya bashi karfi sama da nata ya bashi hangen nesa sama da nata sai ce wabi ma anfaqu min amwalihim da kuma abinda suka ciyar da dukiyarsu kaga wannan shine zai sa ya zama abin amma in ya zama ita ci da kanta ta sha da kanta ko ta yi wa kanta sitara. to kaga shi da me zai mata iko ko da me zai mata shugabanci ko me zai sa ya ce ya sa ta ko ya hana ta a lokacin ita ma ka tana da fawa me kake mun komai ba ni nake wa kaina ba ƴaƴan mu me kake musu ba ni nake yi ba to a lokacin kuma sai ka ga gida ya sakwarkuce ya lalace to dan a samu kwarar igiyar da za ta daure gida ya zama na a tsaye ki kam kuma da sa shi sa Allah ta'ala ya wannan tsarin ya fifita namiji wajen halittarsa ya yi shi da garjin jiki da karfi sama da yadda ya yi mace sannan ya ba shi zurfin wato tunani sama da na mace fil a dunkule sannan kuma ya ce shi zai yi kokari da wannan karfin da Allah ya ba shi da wayo da dabara ya samu abin da za a ce a gidansa to wannan shi zai sa ya ci gaba da rike gidansa ko shugabanci ne na al'umma za ka ga cewa gwamnatin da take kula da talakawanta ta saman musu da abubuwan da suke bukata na rayuwa abubuwan more rayuwa za ga za'a fi mata biyayya sabanin gwamnatin da take ba ta yi wa talakawanta wani abu ta yi watsi da talakawanta ba ta kula da rayuwarsu bata don musu duk abin da za su bukata a rayuwarsu ba za ka ga cewa wannan gwamnatin tana cike da kalubale iri-iri za ga ana yi mata bore da ta waye can da can to haka shi ma mutum a gidansa idan ya kasance ba zai iya wato fafutukar da zai rike gidansa ba sai dai matar ta yi abin da za ta to wannan abin da yake so ya samu na kawama ba zai same shi ba saboda haka mace ko tana fita aiki eh, tana aiki tana samun wani abu ko tana sana'a a gida tana samun wani abu idan ta yi wani abu na ihsani wannan wannan babu laifi babu laifi mata ta taimaka mijinta ta yi masa ihsani in tana da abin da za ta iya dauke masa na wani abu na gida ta dauke masa wannan babu laifi in ta yi haka ta taimaka matar abdullahi dan mas'ud ta fi shi kuɗi shi ga shi ne namijin amma ita ta fi shi kuɗi sai ya kasance in shekara ta yi za ta fi da zakata sai ce to a bashi har take ganin a ah, to ai in ka ba da baka mu kuma za ka ciyar kamar kamar ta fita kuɗinta ne ta yi kyauta da shi kuma ya dawo mata sai abin yake mata kaikai sai ta yi ta tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ba shi me yasa take jin saboda ta san zai ce da ita kaga ita ke da wadatar amma shi yake ce da ita saboda haka ba babu laifi dan ta taimaka mata, da abin da take da shi ta ta ce to za ta daukan masa wani abu amma ce a'a to da dai kin samu kawai kawai kenan, ki je ke zaki da kanki a sai dai abin da bai zama wajibi ba abin da daman can ba wajibi ba ne a kansa. to ita in ta ta dauko wa kanta wani abincin da ake ci a gida ta ce ita ita wannan abincin ga ya mata ita kaza za ta rika ci to shikenan wani keke ga dama ce kullun ita sai ta sai ta sai ta gasa kaza ta ba za ta yi cin abinci ba ba gasasshiyar kaza a gabanta ah, to shikenan a gasa ta gasa ta san masa ba ta san masa bane wannan ita kuma gobe ta ce sai ya siyo a'a anan bai zama wajibi a kansa ba Abin da yake wajibi a kansa shine liyunfiq zo sa'atin min sa'atihi wa man kudira alaihi rizquhu falyunfiq bima ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha nace mai wadata ya ciyar gurgurdan wadatarsa wanda aka dan kuntata masa arzikin sa to ya ciyar daga abin da Allah ya bashi Allah baya kallafawa rai sai abin da ya bata saboda haka da ya bashi zai bata sauran bukatunta kuma da ta sawa kanta ce duk wata sai ta yi sabon ɗinki shikenan sai ta je ta yi ba za ta ce aikin da shi mijinta bane dole ne ya rika biya a'a wannan ba karfinsa bane to bai waje ba ta dora masa ba saboda haka wannan koda tana aiki wannan ba shi yake nuna ya sare yadda ainihin haƙƙinta da yake kuyansa ba tsoron shi kuma yake tambayar ke cewa shan hadisi ne ce duk abin da mai aure zai ci a waje sai ya kai wa iyalansa ba hadisi ne yace ba hadisi ba haka yace ba cewa ka ciyar da ita idan ka ci ka tufatar da ita idan ka tufata eh, to fa'imaha idza fa'imta wa tuksuha idza idza saita. Eh, ka ciyar da ita idan ka ci ka tufatar da ita idan ka tufata abinda ake nufi yadda zaka nema wa kanka sutura ka sa ita ma ka nema mata yadda zaka buƙaci abinci ka ci ita ma ka ciyar da ita amma ba wai sharadi bane cewa dole ne duk sanda ka ci abinci to ita ma ta ci wannan abinci duk sanda ka sha wani abu to ita ma ta sha wannan abu a'a ba wannan ake nufi ba ka bar mata a gida to ka bar mata abin da za ta ci ko da kai za ka fita gurin aikinka za ka amma a ce in ka fita gurin aikinka za ka ci abinci to ita ma sai ka yi take away ka tafi da shi gida saboda ka ci kai a'a wannan ba ba ba ba haka hadisin yake nufi ba sabai suna fita su yi tafiye-tafiye su yi yawace yawace su je jihadi su je kasuwanci amma ba taɓa jin wani sahabi ya fita kuma kai yanzu a ce in ka fita ka tafiya ka je lagos ko ka je abuja ko duk abincin da ka ji sai ka tanade shi ko in an zo gida sai ka yi lissafi ko ka biya ta ko ka je ka nemo wata irin saka bata sai ma ka san ko an ce kai ba za ka iya ba to bari ma ba a ce ba saboda ka abin da dai ake nufi kanka zama na kai kana ci kai bulbul ita kuma ka batta da yunwa ko kuma a'a kai kana cin abu mai kyau ita kuma ka batta tana cin abin da ba zai gina mata jiki ba ba zai wato kiyaye mata lafiyarta ba ka bar su da wani abincin da ya fi ƙarfin kai a matsayinka na wanda Allah ta'ala ya ka wadata da zamana ita Allah ta'ala yau fi zo sa'atin min sa'atihi ka ciyar da gwargwadon wadatarka saboda in kana da wadatar da za su cin kullum su ci shinkafa da nama da salak to kaka ce kuma a kullum sai dai su cin tuwon gero ko su cin tuwon masara ko wani abu irin wannan sai ka ba su wannan kai kuma ka ci dan ka ci sama da haka sai kuma a wani guri wannan wani abu ne wanda ba fadl ne ba za a ce da kai cewa ya akai kai ta ci wannan ita ba ta ci ba ko ba wani hadisi da ya ce da sanda ka je wani ka abinci sai mata ka ta ci irinsa sai da muka biro yar gaya yake cewa dan Allah mallan ina so abin karin bayani akan zawul arham to zawul arham a dukkan ana nufin dangi ana nufin dangin ka a gado aka ce zawul arham sune ka amma wanda ba su gaje ka ba amma a dunkule arrahim kalmar rahim ba a gado aka tazo ba kalmar rahim ta nufin duwan dan uwanka duk wani dan uwanka tun da kan mahaifinka mahaifiyarka kannanka yayyanka baffanninka gwaggwanninka duk waɗannan sunansu ɗayansu duk waɗannan sunansu sunansu, abin na zawal arham duk danginka ne duk danginka ne shi yasa Allah ta'ala ce ta allazi da bihi wal arham ba wai ana nufin na ƙasan baban da na sama a duka ku ji tsoron Allah wanda kuke yi wa junanku magiya da shi sannan ku ji tsoron ko ku kiyaye zumunci shi sa ake cewa silatul rahim sada zumunci idan uba ya je ya ziyarci ɗansa a gida ya sada zumunci ya yi silatul rahim idan ɗa ya je ya ziyarci ubansa ya sada zumunci idan uwa ta ziyarci yarta ta sada zumunci idan ya ta ziyarci mahaifinta ta sada zumunci duk yana cikin duk wannan ana kira shi arham saboda kalmar arham tana nufin duk wani wanda kake da dangantaka da shi ta nasaba ya shigo karkashi in an zo batun gado ne ka ce to waɗanda ba za su gaje ka ba wanda an gama fitar aka zo lissafin gado ce wannan ba su da gadonka amma kuma kuna da wata dangantaka da su ta jini to waɗannan a gado su ake cewa zuwa al'arham cewa ulul arhami ba zuwa aula bi ba don fi sai tambaya ta abubakar muhammad na ke cewa malam da allah a yi jan hankali da iyaye masu gaggauta la'antar 'ya'yansu ko aibata su da munanan kalamai ka ba shaka wani hadari ne ba karami ba kuma iyaye ya kamata su sani cewa ya'ya kyauta ce da ubangiji ta'ala yake ma wanda ya ga dama kyauta ce don abinda kuma aka ce an baka shi kyauta to kaga akwai girmamawa a ciki akwai zaɓi a ciki ba kowa ake ɗaukan kyauta a bashi ba sai in ana san shi ana ƙaunarsa kuma alama ce tana da ƙanarka to Allah ta'ala ya baka 'ya'ya alama ce ta nuna cewa ya so ka da waɗannan da wannan yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima ce yana kyautar sai ya ce yahabu yana kyautar ya'ya mai yahabu liman yasha'u inasan yana kyautar ya'ya mata ga wanda ya ga dama yayi kuma kyautar ya'ya maza ga wanda ya ga dama ko kuma ya gauraya masu maza da mata wanda kuma ya ga dama ya sanya shi bakarara ne ya haihuwa kaga a cikin maganarsa sai ya ce yana kyautar ya habu saboda in addu'a ne da Allah ta'ala yake koyar rabbana hab lana min azwajina hab min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun ya Allah kai mana kyautar ƴaƴa masu faranta rai daga matanmu kaga sai suka ce hablana kai mana kyauta saboda kyauta ce haka nan zakariya da zai addu'a abi habli min ladunka zurriyatan tayyiba sai habli kai min kyautar zurriya wacce take tayyiba wato mai me me me kirki me nagarta saboda haka kaga ashe kyauta ce to Allah ta'ala ya zabe ka yayi maka kyautar yaya to ya kamata ka gode masa bai kamata ka yi abin da zai lalata wannan kyautar ba yana daga cikin abin da zai lalata kyautar rashin musu kyakkyawar tarbiyya da rashin kula da su ko kuma ainihin mummunar addu'a mummunar addu'a da mummunar baki da uba ko uwa za su yi wa 'ya'yansu wasu sani da uwa da uba addu'arsu a bar sauraro ce a bar karɓuwa ce a gurin Allah idan suka yi wa 'ya'yansu yasa cikin waɗanda annabi sallallahu ya faɗa ana karɓa addu'arsu sai ce du'aul walidi waladi ko ala waladi da addu'ar da ainihin uba ko uwa za su yi wa ‘ya'yansu ko mai kyau ko mara kyau shi yasa a wani hadisi da musulmi ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam ce la tad'u ala auladikum la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum kada ku yi wa kanku mummunan addu'a kada ku yi wa ƴaƴanku mummunan addu'a kada ku yi wa dukiyarku mummunan addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana hatta dabbar da kake da ita kai mata mummunan baki annabi ya hana akwai wanda ake tafiya da shi cikin tawagar annabi sallallahu alaihi wasallam dabbarsa tana dan daddagewa ba ta sauri sai ya tsine mata annabi ya ce to a fitar da ita ba za mu tafiya da tsinanniya ba to idan har dabba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana a tsine mata to ina kuma ga yaro sauraka addu'a ake musu addu'a zaka rika yi wa 'ya'yanka wa aslih li fi zurriyyati Allah ka gyara min zurriyata ka sa ta zama zurriya ce mai kyau mai nagarta zurriya ce mai biyayya ga Allah mai albarka Wani shi abinda umma ma yaron wani abu ya maka wanda ba mai kyau ba ka roƙa masa hidaya ka ce Allahumma hadihi Allah ka shirye shi Allah ka shirye shi Allah ka gyara shi gyaruwarsa kai ma jin daɗin ka ne ya zama waladun salih ko bayan rasuwarka zai ci maka addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan mutum ya mutu aikinsa gaba ɗaya ya dakata sai abu uku daga cike ce awwalin salihin ya da'u lahu ko ya bar yaro na kwarai da zai rika masa kyakkyawar addu'a to sadar cewa ribar ka ce in ya zama yaron kirki bayan mutuwar ka aikin ka ba zai yanke ba ta hanyar addu'arsa yana ta maka addu'a kana ta samun ainihin ribar wannan addu'ar da yake masa to zan me zaka so ka lalata aikin ka alwaladu min kasbi abi haka annabi ce wato da yana daga cikin aikin babansa to kaga ka so ka lalata aikinka da kanka kallati na qadar ghazlaha min ba'd quwwatin an kasa ka zama kamar matar da za ta yi saka ta yi saka ta yi ni tana yi sai magarba ta yi dare yayi kawai ta bi kuma ta warwarewa duk wannan yin ta yi shi a haka ba daidai bane iyaye su rike wa 'ya'yansu mummunan addu'a ya kamata ya kasance ko da wani abu suka yi musu to musu addu'a da shirya sai Allah ka shirye shi Allah ka gyara shi wannan shi ne abin da ya kamata sai kuma umar dan bacci da ke tambayar malami ne hukuncin makocin da yakan cutar da makocinsa to wannan abu ne sananne kowa ya san cewa cutar da wani kowa ne ne shi haramun ne haramun ne a shari'ar Allah wani ya cutar da wani annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin abin da ya rawaito daga ubangijinsa ce inni haramtu zulma ala nafsi wa na bainakum muharraman fala tadhalamu nace na haramta wa kaina zalunci kuma kuma na sanya muku shi ya zama haramun tsakaninku kada ku zalunci juna ku kowane ne ma ba a daka cuce shi ba kowane ne to ballanta na kuma makoci wanda yake kusa da kai wanda yake da wani haƙƙi ɗoriya akan haƙƙin da wani yake da shi wanda ba makocinka ba babu shakka makoci yana da girman sha'ani wanda har annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la zala jibril yusini yusini bil jari hatta zanantu annahu sayawrithu jibril bai gushe ba yana ta mun wasiya dangane da makoci har sai da nazarta zai ci ba zai ci gado zai ci gado kamar ma zubiri da ce in ma ya makoci ya mutu to makocinsa zai ci gadansa har kamar ma ya faɗi haka saboda yawan wasiya da yake ta mu a kula da makoci a da makoci Allah ta'ala ya sanya shi cikin waɗanda za a kyautatawa wa abdullahi wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil wal jahri dhil qurba والجار بالجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل Allah ta'ala ya sa shi cikin jerin gwanan waɗanda za a kyautatawa bayan an bautawa Allah ba tare da shirka ba an kyautatawa iyaye an kyautatawa miskini da maraya da matafi na cewar jaridar kurba da makoci kuma ɗan uwa da makoci kuma da ta ɗan uwanka ne kuma makocinka ne da kuma makocin da ba dan uwanka ba da ma wanda tafiya ta hada ku shine wasahibul bil da ma wanda ba makocinka ba ba dan uwanka ba kawai tafiya ce ta hada ku ka hadu a tasha ku ka hadu a mota ku ka hadu a jirgi ku ka hadu a airport to a tafiyar nan har akai inda za a kai ka kyautata masa ya kyautata maka haka musulunci ya tsara saboda ka babu shakka wani abu ne da aka sani a shar'ance cutar da makoci abu ne wanda yake da girma a gurin Allah kuma mutumin da yake haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ambace shi cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce imaninsu yana kawwa suna yin abin da yake rage musu imani ce wallahi la yu'min wallahi la yu'min kila man ya rasulullah qala man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu ce wallahi wallahi bai imani ba bai imani ba bai imani sabai suka ci waye wannan annabi ya ce wanda makocinsa bai amince wa sharrinsa ba wanda makocinsa yake zaman ɗarɗar da shi kullum yana tunanin zai iya cuce zai yi cutar da shi ku shakka wannan abu ne mai haɗari kwarai da gaske sai isiyaku ismail yake cewa shin ya halatta na yi sallama idan na shiga masallacin na tarar da mutane a ciki? na ya halatta inda za ka shigo da mutane ka yi musu sallama ce assalamu alaikum ko kuma su an samu ka a hadisin al-musii salatihi da ya samu waira da yake gaya mana mutumin da ya sallarsa ba daidai ba lokacin da ya shigo da ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam yana zo da sallama ya masa ai a masallaci ne annabi ya ansa masa sallar sai sallama sai ce to irje fa salli fa innaka lam tusalli je ka sake sallah dan mu kai sallama da ya zama ya kuma tasowa ya dawo sai da ya sake sallama annabi kuma an samu sai sake cewa ko ba ka yi sallah dan ba ka yi sallah ba sake koma ya sake yi ya dawo yawa annabi sallama haka hadisin yake faɗa ya yi masa sallama a masallaci ne kuma da aka yi wannan aka ce aka ba ce aka yi masallaci ba a sallama ba wani sallah yake wani kuma zaune yake wannan da yake zaune zai iya an samu ka sallamar ka ba haramun ba ne don yana lazuminsa ko wuridinsa da ya kiransa sallamarka ba a ma yarje masa haka ba ba inda aka ce don yana wuridi ko yana zikiri kai an su sallama ba inda aka ce haka shi aka in aka muku sallama ku mayar da kwatankwacin abin da aka yi muku kowace tafita za ku yi tun bi ta hayyacin fahayyobi a ahsana min ha'aurar duha to wannan kuma umarni ne da bai keɓance wanda yake wanda yake sallah shine yake cikin wani shugul da aka hana wata magana in ba sallah ba to shi wannan shine ba zai ce wa alaikum assalam shi ma ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana mayarwa da ishara wato ta hanyar nuni da hannunsa to da mutum ya sallama ya daga hannunsa haka yana cikin sallar ya nuna wannan ya tabbata a cikin a cikin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin hadisin anas amma ba haka ba ba zai yi magana ba to kaga ashe zaka yi mutum sallama sawa'un sallah yake ko kuma zaune yake na yana lazumin sa ko yana karatun qur'ani sai alhassan abdullahi zuwa ciki yake tambayar malam ayi mana karin bayani akan Aymanu talaq to Aymanu talaq yaminu shi shine rantsuwa ta saki mutum yayi rantsuwa amma da saki rantsuwa ta saki kamar mutum ya ce in wane bai mun abu ba bai mun abu kaza kaza kaza ba to ma ko kuma in ban yi wa wane kaza ba to matata ba mata na saki matata ko matata ta saku wato can yana yana so ya nuna wa cewa sai yayi abin nan in dai na ban masa kaza ba to matata ta sako irin kamar yadda wani zai ce na rantse da Allah sai na yi kaza kaza kaza to shi kuma kun yi haka sai ya yi da ran sai ya yi da saki shi ne ake cewa taimino talak wannan ba abu ne da shari'a ta yadda da shi ba abin da shari'a ta yadda da shi shine rantse da Allah mun kana halifa falyahlif billahi aw liyasmut annabi ya ce wanda zai zama mai rantsuwa to ya rantse da Allah ko ya yi shiru da Allah zai rantsi ba ya ce in kaza kaza kaza bai faru ba to na ya saki matata ko in ban yi kaza ba ko in nayi kaza to matata ta saku wannan ba daidai ba ne. malamai suna cewa wannan rantsuwa ce ta kai me alakar sai ka shigo da matata ciki Ka yi rantsuwa da Allah in ba yi abin ba yi ka fara kenan ka ce za ka yi abu ka rantse da Allah kuma baka yi ba sai kai kafara ko ka ce ba za ka yi abu ka rantse da Allah kuma kai sai kai kafara amma me yana shigo da matar ka ce in baka yi kaza ba ka wani sai ka gari rikici ne da ɗansa shi to in baka yi min kaza kaza ba na saki babanka to me ya shigo da babansa kuma so shi yasa wasu malamai suke cewa wannan yaminul fusaq ran ce irin ta kai ba ta masu tunani ba ba ta masu mutane ba malamai sun kasu biyu dangane da wannan rantsuwar galibin malamai suna ganin cewa talaqun ne mu'allaq wato saki ne da aka rataya shi da sharaɗi. idan sharaɗin ya samu sakin ya samu in sharaɗin bai samu sakin bai samu ba wannan shine ra'ayin jumhurin malamai duk da cewa daga cikin malamai akwai wanda suke ganin cewa rantsuwa ce tunda a zuciyarsa ba wai sakin ne manufarsa ba manufarsa ne ya nuna ƙarfin abin da zai yi ko ba zai yi ba ko kuma a'a zargadi to sun da shi ne wannan ita kuma shi kuma saki yana da alaka da kasudi da abin da yake cikin niyyar mutum to sai suka ce zai yi kafara ce ta rantsuwa akwai kaɗan daga cikin malamai da suka yi wannan watawa amma da yawa daga cikin malamai suna cewa saki ne mu'allak balak ne mu'allakun bishar idan aka samu sharaɗin shi sarkin ya samu kamar mutumin da zai ce matarsa in kika kuskura kika tafi unguwa to kin sako. to a irin wannan suka ce to in ta fita ta tafi unguwa shi ta zama ba matar shi ba wasu suka ce a eh, in gargaɗi yake nufi da wannan bai ta saku ba tana na a matarsa to ala'ayi halin a matsalar da aka ce malamai suna ta baba suna shakku a cikinta bai kamata mutum ya jefa kansa cikinta ba ala akalla mutum ya yi wannan sau uku ya yi da farko ya yi na biyu ya yi na uku haka kamar ya saki matarsa sau uku kenan a gurin wasu malamai kuma yana zaune da ita kakama yana zaune da wata ba matarsa ba to me amfanin kare rayuwa cikin wani yanayi da galibi ko yawa daga cikin malamai suna ganin matar da kake zaune da ita ba matar ka bace ai ba ta da amfani ko da za ka samu cikin malamai wasu sun ce eh wannan ba ba ba ba saki bane ko da to yawaita wannan abu ba da wani amfani shi yasa kamata a fahimci wannan ko da malami ya karkata zuwa ga cewa wannan minu talaq ne ba saki bane ya yadda da wannan fatawar saboda karfin dalilinsu to kuma ba daidai ba ne mutum kuma ya saki jikinsa ya rika yin wannan saboda an ce masa ba malamai suna cewa nan rantsuwa ce ta fasikai sannan kuma ka rayu cikin wani yanayi da za a rika ta ba ba matan nan ta ce ko ba taka bace ai ba ba ba da daɗi a ce galibin malamai jumhurin malamai a ce mazhabobi guda hudu abu hanifa da malik da shafi'i da ahmad duk suna ganin ba mataka bace wasu daga cikin malamai kaɗan suna ganin mata kace mai amfani wani rayuwar ba shakka ba ba ta dace ba saboda haka ya kamata a kiyaye sha'anin aure yana da girma Allah ta'ala ya wa aure galiza da wa khadna mai misaqan galiza wato alkawari mai ƙarfi to bai kamata a rika wasa da shi ba na'am tana ce Allah ya saka da alkari masu raro duka duka alamun ƙarshen shirin a wannan rana su dai kuma za ku aiko da naku tambayin akan lambobin wayar da aka saba dai na sifiri takwas sufuri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku ko kuma sufuri bakwai sufuri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu a kazalika za ku aiko a cikin sufuri bakwai sufuri uku shida sufuri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma ta mu na imel a fatuwar rahama a tiyahu.com ko kuma dai ta shafinmu na fatuwar rahama da ke dandalin sada zamanta na facebook a madadin sashen addinin musulunci na gidan rediyon rahama farin cikin al'umma da ke yada shirye-shirye akan mita 97.3 a zanguna Fm da kuma shi malamin namu a Dr. Sheik Muhammad Sani Umar Rijal Lemo babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano sai Bashir Idris Ungwaggo wanda ya tattara mana sautin akan na'ura ana tsigirar Hassan da na kasance tare da ku ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. wannan? كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما هُدًى وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا